Pa reče Ebu Talha, ef'alu zalika ja Rasulallah. Učinit ću to, Allahov poslaniće. فقسمها Ebu Talha fi aqaribihi wa bani ammihi. Pa je podijelio to Ebu Talha među svojom rodbinom i svojim amidžićima. Khalid ibn al-Velid radijallahu anhu uvakufio je svoje pancire i oklope i ratnu opremu na Allahovom tebareke ve ta'ala putu. Dakle, uvakufio to za borce na Allahovom tebareke ve ta'ala putu. pancire oklope, štitove i ratnu opremu. prenosi Nafija da je Hafsa Ummul mu'minin, majka vjernika, ibta'at Hafsatu حليا بعشرين ألفا فحبسته على نساء آل الخطاب فكانت لا تخرج زكاته Kupila je Hafsa nakit za 20.000 pa je to uva kufila da ga koriste žene porodice Hatabove kogod se pripisuje toj porodici tako da na taj nakit nije davala zekijat. A šta je bilo od toga nakita? Posuđivala taj nakit kada bi se koja od tih žena udavale, posuđivala im je, oblačile su i tako dalje. Dakle, to je uzela i postavila kao vakuf, a nakon toga na to više nije davala nije davala zekijat zato što je to vakuf i u osnovi je u osnovi je učinjeno i uvakufljeno za dobrotvorne za dobrotvorne svrhe šta je to onda vakuf vakuf je za vještanje ili za ustavljanje ili zadržavanje ili ograničavanje ili određivanje huwa tahbisul asli određene glavnice wa tasbilul manfaati i to u kakvu dobrotvornu svrhu dakle asl ta glavnica, ta osnova, ona se uvakufljuje. U tesbilu l i daje se u ime Allaha korist od toga vakufa. Bilo da taj vakuf donosi prihode, pa se onda precizira da prihodi od dotičnog vakufa idu za određene dobrotvorne svrhe ili da se taj vakuf dadne da se koristi on sam u dobrotvorne svrhe što ćemo inša Allah naknadno sa Allahom te bareke wa ta'ala pomoći pojasniti وهو صدقة جارية to je trajna sadaka. Dakle, ne privremena sadaka. Ne sadaka koja je kratkog perioda. Kao što uzmiješ i dadneš siromahu. Pomogneš mu. Zatraži od tebe ili ne zatraži što je još bolje, a ti znaš da je on potreban. Pa mu dadneš nešto od novca. To je sadaka ali ne trajna sadaka. Dakle, ohuva sadakatun džarije, to je trajna sadaka, jekifu hel mer'u koju zadržava ili zaustavlja, dakle, ne, ne dozvoljava da se dalje nasljeđuje, prodaje, da se poklanja i tako dalje. وَيُسَبِّلُهَا فِي حَيَاتِهِ I to određuje da se koristi u ime Allaha, to određuje za svoga života. li wujuhil khairi wal birri za razne vrste dobročinstva i dobara koristi ljudima fayastamiru ajruha jariyan ma damat baqiya i neprestano se sevabi računaju i nagrada za to teče onome koji je to uvakufio dok god taj vakuf traji dok god taj vakuf traji uvakufljeno dobro ne može se naslijediti, ne može se prodati, ne može se pokloniti niti na bilo koji način otuđiti. U vakufu su mnoge koristi. Samome vakifu to jeste onome koji je nešto uvakufio time što mu nagrada teče i se vabi mu se pišu za vrijeme njegovog života i nakon njegove smrti. I s druge strane, to je velika korist mnogi ima koji su potrebni i tu su mnoga dobročinstva i mnoga dobra djela. Time se podpomaže širenje znanja. Podpomažu bogobojazni. Time se pokriva potreba siromašnih i ubogih potreba bolesnih i onih ima bilo šta treba time se diže barjakove vjere širenjem korisnog znanja gradnjom škola džamija podizanjem kuća za jetime i mnogobrojnim drugim dobročinstvima. Uvakufiti se može sve ono što se prodaje i sve ono čime je dozvoljeno i moguće da se čovjek okoristi s tim što je uslov da osnovica toga vakufa ostaje radilo se o nekretninama ili nečem drugom kao što je odjeća oružje ili nešto drugo najkorisnija vrsta vakufa jeste ona koja najviše koristi ljudima u dotičnom mjestu i vremenu vakuf koji je najpotrebniji ljudima i koji je najtrajniji to jeste koji će najduže trajati A to se ne može postići osim ako znamo da je to od vak, od vrsta vakufa ili da je taj vakuf od onih stvari koje ostaju i da je uspostavljeno na čvrstome temelju samim tim što postoje nadzornici, određuju se nadzornici vakufa koji se kod nas zovu kako? Mutevellija. Mutevellija vakufa. Ili nadzornik toga vakufa. Vakufi čiji je cilj tačno određen i preciziran – koji služi nekoj od šerijatskih svrha koje je Allah tebareke ve taala propisao Ciljevi vakufa nisu ograničeni samo na siromahe i uboge. niti na kuće ibadeta, na džamije, niti samo na to da se one održavaju, već je mogućnost i svrha vakufa puno šira pored ovog spomenutog. Pa na primjer, mogu se uvakufiti kuće gdje će se širiti islamsko znanje, gdje će se poučavati Kur'an. Mogu se uvakufiti zgrade u kojima će se učiti šarijatsko znanje ili gdje će stanovati i boraviti oni koji traže islamsko znanje i islamski učenjaci mogu se otvarati bolnice i tako dalje. Salahuddin el-Ejubi koji je sa Allahovom te bareke ve taala pomoći oslovo, oslobodio Kudz iz ruku krstaša uvaku fio je posjed u mjestu gdje je boravio i posvetio taj posjed kao vakuf da se od njegove koristi oslobađaju zarobljeni muslimani iz ruku neprijateljskih. To jeste od neprijatelja da se otkupljuju zarobljeni muslimani. iz ovoga razumijemo da je svrha i cilj vakufa puno šira nego ono kako to ljudi shvataju i misle. Dakle, ne samo na siromahe i ne samo na džamije, već na sve vrste hajra i dobročinstava koji su dozvoljeni i propisani i od čega će ljudi imati korist. Da bi vakuf bio valjan, potrebno je da ispunjava određene uslove na prvom mjestu potrebno je da onaj ko nešto uvakufljuje čini vakufom da je posjednik toga imetka ne može niko doći drugom čovjeku i kaže ja uvakufljujem tvoju kuću hoću tvoju kuću da dadnem kao vakuf. Ne možeš dati ono što ne posjeduješ. Ono čiji nisi vlasnik. Ili hoću da vakufim tvoja kola. Dakle, ne možeš biti dobar preko preko drugoga. Možeš podstaći drugoga da bude vakifom. Ali ti ne možeš vakuf učiniti u tuđem imetku. Zatim, da se u vakufiji zadužbina ili taj vakuf da bude namjenjen pravno valjanom licu. Šta to znači? ne može se uvakufiti djetetu u majčinoj utrobi. Jer još nije pravno valjano lice. Još nije došlo na ovaj svijet. I ne znam hoće li i doći živo. Ne može se uvakufiti robu koji je u tuđem vlasništvu jer nije pravno valjano lice. Ne može on tu, tim vakufom se okoristiti, tako da je. To je što se tiče pravno valjanog lica. A što se tiče ustanovi, da se dadne određenoj ustanovi, potrebno je da se naznači u koju svrhu se daje taj vakuf. To jeste da ta svrha u koju se vakuf učinio i dao, da predstavlja dobro dijelo, čin dobroga dijela. Da ta institucija to ne upotrijebi, recimo da ju se da, a onda ona da to upotrijebi u svrhu razonode i zabavi. to izlazi iz granica iz granica čega vakufa i dozvojenih stvari ili da se dadne nekoj instituciji a ona to u vakufi u crkvu ne može ili u neku od zabranjenih od zabranjenih haram svrha ne smije se zato u uvakufiti Zatim, da se vakuf učini jasnim i nedvosmislenim riječima. Kao da se kaže i osam. ili dao sam u ime Allaha. Sve su to jasne i nedvosmislene riječi koje ukazuju na vakuf u pravnom smislu. Zatim, da predmet uvakufljenja bude trajno dobro. Od koga se imaju stalni prihodi, kao što su kuće, zgrade, zemlja i slično. Jer ono što služi za jednokratnu upotrebu, kao što je recimo hrana, kao što je miris kao što je nešto što se jedan put upotrijebi to ne može biti predmetom u vakufljenja niti se to može zvati vakuf već se to zove kako sadako postoje u islamskom pravu u šerijatu mogućnost da čovjek uvakufi svoj imetak svojoj djeci. Da uvakufi svoj imetak ili nešto od svog imetka svojoj djeci. Da se oni time koriste. Da se oni time koriste. I vrlo je važno kako je to rečeno. samim tim se određuje kome sve pripada taj vakuf. Određuje svojoj djeci ili određuje potomcima svojim. Dakle, u ime Allaha to daje, ali da ostane u krugu njegove porodice. Da se oni od toga izdržavaju. I da se od toga i metka oni potpomažu. Dakle, ostaje kao, kao glavnica, a oni se time koriste, oni koji su precizirani tim ugovorom vakufa ili tom vakufnamom. Tako ako kaže vakif, u je određeni vakuf i spomene o čemu se radi. Svojoj djeci. Potim se podrazumijevaju njegova i muška i ženska djeca i potomci njegove muške, ali ne potomci njegove ženske djece. Razumijete? Ako kaže uvakufljujem to i to svojoj djeci, šta se podrazumija pod njegovom djecom? Njegova muška i njegova ženska djeca ali već djeca od njegove ženske djece se ne ubraje u njegovu djecu, nego su to djeca čega? Koga? Njegovog zeta. Jer se djeca pripisuju kome? Ocu. Razumijete? Pa kad precizira ovo i kaže ostavljam taj vakuf svojoj djeci, znači njegova i muška i ženska djeca i njegova djeca od muške djece, ali ne djeca od djeca ženske djece. Doćim. Ako kaže, uvakufljujem svojoj djeci i njihovim potomcima to i to. Već se razlikuje. Pod ovim se podrazumijevaju i njegova muška i njegova ženska djeca i njihovi potomci. I potomci muške i potomci ženske djece. Da vidjeli preciznosti? ovoga što se određuje vakufom. A ako kaže uvakufljujem to i to svojim sinovima, onda se tu podrazumijevaju samo muška djeca. A ako kaže uvakufljujem to svojim kćerima, pod tim se podrazumijevaju samo ženska djeca. Dakle, ono na što i čemu upiše i odredi, to ima i da se sprovodi. Uslovi koje postavi vakif moraju biti ispoštovani. Što je spomenuto i inša Allah bit će govora o tome kada se bude govorilo o vasijetu. فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون A koga izmijeni nakon što to čuje, zaista grijeh pada na onoga koji je to izmijenio. Teško se tako ne. Tako da je dužnost da se ispoštuju uslovi koje je sam Vakif postavio. U slučaju da ih je on odredio s jedne strane i s druge strane tačno onim redoslijedom kako ih je on odredio da ima koristi taj pa onda taj pa onda taj znači ne smije se drugoj ili trećoj kategoriji pristupiti i dati dok se ne dadne prvoj ono i tako dalje na primjer ako kaže uvakufljujem to i to učenjacima fikha i učenjacima hadisa. Nije dozvoljeno da se dadne učenjacima recimo neke druge grane islamskih nauka. Već je precizira učenjacima fikha i učenjacima hadisa. Navodimo kao primjer. Ili kaže, uvakuvljujem učenjacima tih islamskih nauka. Pa ako nije im potrebno, onda da ide u svrhu poučavanja hifzu, recimo. Ne smije se drugoj kategoriji priči njenom ostvarenju dok se prva ne izvrši ili ne ostvari ili ako ne bude te prve onda ide se na, na drugu ili čovjek kaže uvakufljujem to i to svojoj djeci, zatim njihovoj djeci, a zatim njihovoj djeci. Tako ima da se ispoštuje, inša S tim što neće moći drugo koljeno da se koristi tim vakufom dok ne umru svi iz prvog koljena. Dakle, to je vrlo precizno i odgovorno da se to ispoštuje i da se izvrši. Ako bi neko uvakufio nešto trojici braći, pa jedan od njih umre, a iza sebe ostavi svoju djecu, neće se njegova djeca moći koristiti uvakufljenim dobrom sve dok su ova dvojica živi. Znajući da starije koljeno, da stariji, da zaklanjaju mlađi. Ovo je govor o ovakvu i o pravima i dužnostima i obavezama. Što ne znači ako su oni potrebni da ih ovi neće pomoći i tako dalje. Ali im ne pripada direktno iz, iz, ovoga, iz ovoga vakufa. Zatim, treba znati da uvakufljenje staje na snagu ili stupa na snagu kada se obznani kada se oglasi među ljudima ili kada se dođe u njegov posjed recimo čovjek uvakufio kuću da bude mesđidom čim se uđe unutra i klanja prvi namaz postalo je vakuf čim se uđe unutra i klanja prvi namaz postalo je vakufom ili dok se ne preda onome kome je namijenjen. Tada vakuf stupa na snagu i poslije toga više se ne može poništiti, prodati, niti pokloniti. Ima islamski učenjaka koji kažu ako vakuf prestane da služi svojoj svrsi zbog dotrajalosti, oronulosti, tako dalje, ako prihodi od toga presuše, da se može imajući u vidu činjenicu da se ne smije israf činiti, to jeste upropaštavati metak, a ovaj imetak koji je u uvakufljen više ne koristi, a može se na neki drugi način može se na neki drugi način iskoristiti, stava su da je dozvojeno prodati i novac namijenjen za istu onu svrhu na koji je, za koju je i namijenjen ponovo upotrijebiti. Dakle, to nije prodaja radi prodaje i radi prenošenja svrhe za koju je uvakufljen, već samo zbog toga da bi se korist tog vakufa dalje nastavila i da, da bi se spriječilo da taj vakuf propada i na kraju bude bezvrijedan i uništen. I na kraju spomenemo ukratko način ili jednu od najuobičajenijih formi vakufa. On može da glasi Bismillahirrahmanirrahim u ime Allaha milostivog samilosnog. Ovim se potvrđuje da je spominje se ime ime oca i ime porodice iz koje potiče. Taj i taj. U skladu sa šerijatskim propisima niže navedene nekretnine. I onda se spomenu koje su to. Da li se radi o zemljištu, zgradi ili nečem drugom. Koje su do sada bile njegovo vlasništvo da je neopozivo uvakufio u korist. I onda se navede koju korist, kome navest ime, ime oca, ime porodice ili naziv ustanove. S tim da se one ne mogu prodati, pokloniti, naslijediti, založiti, niti zamijeniti, osim da se u slučaju njihove dotrajalosti i orodnulosti na isto mjesto i sa istom namjerom podignu drugi objekti od kojih će prihodi ići u iste one svrhe koje je od spomenutih nekretnina odredio vak. ovaj vakuf gore spomenuti vakif Allah, Allah mu se smilovao i svako mu dobro dao osnovao je sa početnim iznosom od navesti o čemu se radi površina zemlje, zgrada i ostalog što se čini vakuf s tim što će njegov mutevelija ili nadzornik odmah početi voditi brigu o njegovom unapređenju na način kako to on u datom trenutku bude smatrao najdjelotvornijim. Tako što će ga održavati, popravljati i proširivati kako bi glavnica uvijek bila čista, a prihode, dakle zadržana glavnica, a prihode od njega trošio u svrhe koje je odredio vakif. Ovdje se navedu koje su to svrhe koje je odredio vakif. I najbolji da onaj ko želi da bude inša Allah od vakifa da se posavjetuje sa učenima da mu predloži koja je svrha najkorisnija u dotičnom mjestu i vremenu. Dakle, navesti tačno koje su svrhe u koje se uvakufilo. Ono što od prihoda ovog vakufa nakon izmirenja spomenutih troškova pretekne, nadzornik vakufa, Motevellija, će gledati da uloži u njegovo proširenje tako da se nikada ne ugasi i da s Allahovom pomoći traje sve dok Allah cijelu zemlju i sve što je na njoj ne naslijedi. A on je najbolji nasljednik. Može čovjek da uvjetuje u tome vakufu da ga lično nadzire da lično vakuf nadziri. A može i da odredi drugu osobu koja će nadzirat vakuf, a može da to prepusti i kadi ili onome ko je zadužen za vakufe i njihovo nadziranje i pažnju prema i pažnju prema njima. U tom je smislu može da kaže spomenuti vakif u uvakufljenje gore navedenih nekretnina je uvjetovao time da dok je on živ lično njime upravlja i rukovodi. Bože i to. Te da mu se u poslovima oko upravljanja vakufom nema niko sa strane pravo miješati. On zadržava pravo da ga na upravljanje može dati kome on hoće. A poslije svoje smrti to pravo prenijeti na svoga, recimo na svoga sina, navesti njegovo ime. A ovaj poslije svoje smrti na svoje muške potomke, može i tako. Dakle, šta hoće, može ovdje spomenuti. Ukoliko svi izumru i od njihovih potomaka ne ostane niko živ upravljanje vakufom, će se prenijeti na potomke toga i toga. Ili se odredi ko će vakufom tim upravljati. mogu se postaviti drugi uslovi, na primjer, spomenuti vakif gore navedenih nekretnina je uvjetovao da se ovaj vakuf ili dio njega ne može iznajmljivati na period duži od godinu dana, recimo. Ako vidi da je to korist. Ili da kaže kao i to da onaj kome bude iznajmljen nema pravo na isti na isteku roka iznajmiti ga trećem licu, nego ga mora vratiti upravitelju da on o njemu odluči. Dakle, šta hoće od uslova da postavi, to ima, to ima pravo što je u granicama šarijeta. I na kraju spomenuti da je spomenuti vakif gore navedeni vakuf dodijelio od svog na halal, na pošten način stečenog imetka i trajnoga kao dobro dijelo u skladu sa šerijetskim propisima uvakufio. Odrekao se svoje vlasti nad njim i upravljanja njim i brigu o njemu povjerio, može reći dotičnoj osobi o kome se radi. Dakle, može odrediti onoga koji će se brinuti ovak, ovakov. I zatim, sačinjavanjem i potpisivanjem ove vakufname ili ugovora o vakufu, predmetni vakuf je postao općim dobrom svih muslimana. Uvjete navedene u ovoj vakufnami nema niko pravo izmijeniti niti staviti van snage. Nikakvim dekretom, niti fetvom, niti dogovorom, niti varkom. poslušajte sad ovo neka svakome ko se drzne da izmijeni i obesnaži ovaj vakuf na dan kad mu bude najgori i na dan kada nasilnicima neće pomoći nikakvo pravdanje presudi uzvišeni Allah neka su prokleti i neka im je džehennem njihovo prebivalište. Spomenuti vakif je dobrovoljno po slobodnom izboru pri dobrom zdravlju i zdravoj savjesti u skladu sa šerijatskim propisima prihvatio gore navedene uvjete koji su bili potrebni za valjanost uvakufljenja i to javno posvjedočio. Potpiše se ovaj zapisnik i ovaj ugovor i stavi se na njega datum kada je to kada je to učinjeno. Dakle, ovo je jedan od načina ili jedna od formi pisanog zapisnika o uvakufljenju, to jeste vakuf nama. I ovim načelno smo govorili o važnosti vakufa, o tome kako su prve generacije dale najbolji primjer u pogledu vakufa, i o tome koji su uslovi za uspostavljanje vakufa sa Allahom te bareke va ta'ala pomoći inša Allah bit govora o vrstama vakufa to jeste u čemu sve može biti vakuf kroz primjere molim Allah te bareke va ta'ala da nam olakša i pomogne shvatanje njegove vjere i njeno prihvatanje, da nas učini od vakifa, od onih koji su dali od svoga imetka ono što će im koristiti i nakon njihove smrti i da nam dadne da budemo od onih koji pomažu i podržavaju njegovu vjeru dok god smo u životu na ovom svijetu. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.